and a touched ราะว่าสมัยก่อนก่อนที่พระเจ้าตรัสตรัสรู้มีการค้นหาหนทางบางคนคิดว่าจะหาทางจะไวงหาความสุขให้มาก ๆ โดยการสนองความต้องการของตัวเองคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขแต่ทำไปทำมาก็ไม่เห็นมสุขทุกทีน那ั在啊佛陀时代啊佛陀太道很多 รือพวกเราสังเกตคนที่เรารู้สึกว่าเขามีมากกว่าเราเช่นมีงานดีกว่าเรา มีเงินมากกว่าเรา มีวัตถุภายนอกมากกว่าเรา แต่ก็ไม่ใช่ขนาดรับประกันว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าเราแล้วก็เห็นเขาก็มีความทุกข์เขาก็มีเราให้เสียใจก็มีเช่นเดียวกัน那么看到别人拥有的比我们多，比如说他的工作比我们自己大。 赚的钱比我们多，那么啊，大家会不会朝那个方向去追求？但是啊，啊，作者认为所有的修行人应该都能看到这一点，就是啊，如果他真的啊，在啊名利财色上拥有的比我们多，啊，那他真的。 ที่แท้จริงแต่เป็นเพียงแค่ปัจจัยหรือว่าสิ่งที่เพื่อในการใช้ประโยชน์ในภายนอกเท่านั้นไม่ใช่หลักรับประกันความสุข那么为ค么อ物质上的啊需求有些人啊不能满足，但啊大家知道啊很多追求真理、学习佛法的人，是他啊已经拥有了很多。 所以打开来学习佛法，要追求啊真正的啊所谓的啊快乐到底是什么？嗯，หลายคนก็เลยคิดเรืจะแสดงหาความสุขภายในบ้างันาวนี้ก็เลยคนพบว่า ในเมื่อความสุขภายนอกมันไม่ใช่เป็นหลักประกันที่ยั่งดีนันานี้ก็เลยจะแสวงหาความสุขภายในนะก็พยายามที่จะทำให้จิตใจมีความสุข เช่นการทำสมาธิทำให้จิตใจมีปีติมีความสงบนะ每个人都会 ดีใจมีความสุขแต่ก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวเช่นเดียวกันพอความเจอผู้คนพอกำมังเจอสิ่งภายนอกก็ทำให้จิตใจวุ่นวายอย่างเดิม有的人有啊想办法，有些人啊建寺院，啊有些人啊到了大山里，啊在泰国有一些人啊都在 พอเริ่มทำสมาธิก็หมายทุกข์เหมือนเดิมก็ไม่ส 如何远离自己的烦恼与苦这样是每个修行要学习的东西。แต่คนบางคนก็คิดว่าการจะแสดงหาทางออกจากความทุกข์ต้องทำให้มันทุกข์สุดๆนยไปทรมานร่างกายไปทรมานจิตใจให้มันทุกข์สุดๆมันถึงจะพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ลอง 那么，还有人在等，等到自己苦到不能再苦啊，苦到非常非常的、令人一个极为的苦、极大的痛苦的时候，才来用。那在那之前呢，都努力的在寻求着快乐，我怎么修行才能快乐？或者我怎么修行才能得到更多的财富？ หรือแม้แต่การบังคับจิตใจกดข่มจิตใจไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นการบังคับกายเป็นการบังคับใจไม่ใช่ทางออกจากความทุกข์ที่แท้จริงในหลวงพ่อเคย啊，没有在踏 让自己的心不要再造作，让一切回归正常，回归自然。พระพุทธองค์ก็เลยมีสติ มีสติดูกายดูกายเขาทำงานดูใจเขาเปลี่ยนแปลงนะดูกายดูใจของของท่านนั่นแหละนะดูการเปลี่ยนแปลงการดับไปของเขา เห็นความไม่เที่ยงของเขาเห็นความบังคับไม่ได้ของเขา เห็นความเป็นทุกข์ของเขา กายก็ท 时间内，你可以看到更加细微、的啊一些清楚的身心的。 一直在不停的觉知当下每个动作啊，那么你一定能做到。แล้วตองการทำแบนี้มันก็ได้เห็แค่กายนะต่อไปมันก็จะคอยเห็จิตใจรู้ทันจิใจของสึกนคิดต่างๆสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น ความสงบความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในจิต กระบวนการทำงานที่มันเกิดขึ้นของจิตมันก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกัน 当下的动作的同。 所以我们只要大家觉知当下动作，不要盯着那条鱼看。你觉知当下的动作。 们只要学会随顺因缘啊，不要在因缘里面再去分别执着，这是秒我们要学习的东西。การมีสติรู้กายรู้ใจก็ดีนะต้องมีต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นผู้รู้แยกออกมาต่างหากให้เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นกายเป็นใจก็ดีเป็นสิ่ที่ถูกรู้มันแยกกับตัวผู้รู้ตัวสติที่เป็น มันก็อยู่ต่างหากคือใจที่คิดที่ปรุงแต่งนะมันก็อยู่ต่างหากจากกันสติมันอยู่ตรงนี้ กายใจอยู่ตรงนี้แยกออกจากกัน如果你啊很轻松的看到它，然后很轻松的回到啊当下的觉知的工作上，那你在这一时刻，你是一个完完 我一来，你就。 จิตที่รู้นะมันจะเป็นมันจะไ็นเป็นสุขเป็นทุกข์เนื่องในกายเนื่องในใจมันก็จะเห็นแค่เออกายมันสุขกายมันทุกข์ใจมันสุขใจมันทุกข์มันก็เห็นมันเป็นอาการของกายเป็นแค่อาการของใจเท่านั้นไม่ใช่มีเรา สถาวะ เป็นทุกข์กับมันก็แค่แล้วก็แค่เห็นมันแสดงดูเขาแสดงเออดูไป เราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้แสดงกับเขา所以要告诉大家。 ความคิดตัวนั้นก็ดับลงทันที ความปรุงแต่งก็หายไปทันที ถ้าเรามีสติคอยรู้เททันการปรุงแต่งอดีต อนาคต จะสูญรู้ทุกมันตกลงไปทันทีอ่าผม就是啊一定要啊静静啊在这个生活中做和积极 ที่มันเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำที่มันต้องลอยไป่างาพอสักพักมันก็แตกไปมันก็ดับไปทุกความคิดที่มันเกิดขึ้น มันก็ดับไปทุกเดียวกัน เราก็มาเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตมันก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันเนาะมันไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีตัวตนแท้จริงเป็นจริงเลย มันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 在各种变化中看到我的存在。如果是一个真实的你啊，如果是真正的个我在的话，一切应该按照你的。 是生的事情是他的事情，跟我没关系。心出现之前是心的事情，跟我当下的事情也没有关系。 那所以说，他对这件事，啊，他心怀很深，跟心呢，就像一个淘气的小孩子一样，整天一会儿这样，一会儿那样，啊，他每天呢就不理他，但是有时候看见他，他就完全不理他，啊，那么。 ก็เรื่องของความคิดเราจะคอยรู้เท่าทันมันได้มากที่สุดล้วก็แค่ตั้งใจนะจะคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คอยรู้เท่าทัน คิดอีกเมื่อไหร่ก็คอยรู้เท่าทันมันใหม่จะเกิดขึ้นกี่ครั้งกันหนก็รู้เท่าทันมันให้ได้มากที่สุดก็แค่นั้น不管是身和心如何留恋，知道它是梦幻泡影，不理它，但是并不是 并不是否定我一个身，否定我一个现在，身我们这个所谓的三十一合合体啊，还是很有用的。刚才同学说，我们要利用它，啊，我们知道它是假的，它是梦幻泡影，但是我们不是否定它，我们来利用它，因为我们可以用它修那个真的东西。那。ทุกครั้งที่เขาทเกิดขึ้นรู้เท่าทัน เหมือนกับแมวที่จับหนูได้ตัวหนึ่งแมวที่จับหนูได้ มันก็กินหนู หนูตัวนั้นก็กลายเป็นอาหารเป็นกำลังมังชาของแมวให้โตขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นมีสติรู้ต้องทันแมวเราก็โตขึ้นเรื่อยๆสติก็โตขึ้นก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งอ่าอีกอย่างว่านเา面呢是要提醒大家啊，很多。 到底在哪用功？那我们一直强调，我们在“猫教面下功夫，我们不断的啊去培养自己的觉知力，就是不断的手，不要激情，啊，是为了让猫一天一天的强壮起来。啊，决心人人都有，但是已经被贪嗔痴大海给淹没了太久了。有的人。 所以，我们从第一天。 一天天呆。 都是一样，这个松跟紧跟。 也是整个清宗教的啊，不起，也是整个佛教的一个精髓。那么，也是一个人来到这个世界上应该学习的东西。พวกเราไ็ปฏิบัติเป็นเพื่อนมีอะไรตอนท้ายก็ค่อยสงสัยแล้วค่อถามกันก็ขอนมัสการก็ขอเอชพอ